Բարենային անվտանգության ապահովման համար կարևոր է, որ ճիշտ կազմակերպվի անասնաբուծության ոլորտը՝ տեղական գյուղմթերքով, մասնավորապես մսամթերքով ու կատնամթերքով տեղական շուկայի պահանջարկը բավարարելու նպատակով պետական աջակցության մի շարք ծրագրեր են իրականացվում, ասում է Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Տիգրան Արստամյանը մարդու սննդակարգում մեծ տեղ է գրավում անասնապահական ցակում ունեցող մթերքները եւ հաստորեն մինչեւ շրջափակումը խնդիր չունեին անասնապահական մթերքների առումով, որտեղ արտադրում էր տեղում եւ դրսից ներերկրում։ Բակի շրջափակումից հետո հաստորեն նկատվեց կարծես թե ինչ-որ խնդիրներ։ Ոլորտի պատասխանատուների համար գերակա է այդ աջակցությունների նպատակային ու հասցեական օգտագործումը։ Այդ իսկ պատճառով գրեթե բոլոր ծրագրերը կամ դեպքերում դրանց մեծ մասը սուբսիդավորվում են միայն աշխատանքները կատարվելուց հետո։ Անասնապահության վարման տեսանկյունից անասնաբուծության ոլորտում պատերազմից հետո լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Կրճատվել են արոտները, ռիսկեր են առաջացել հայկական բնակավայրերին մոտեցած շփման գիծը անասունների կողմից հատելու առումով, իսկ երային բազա եւ անհրաժեշտ այլ նյութեր ու ապրանքներ ձեռք բերելը դժվարացել է շրջափակման պատճառով։ Ուղղակի նշեմ, որ անասնագլխականակը բավականին ունենք, մեր ասենք բարենային հարցերը, կոնկրետ անասնաբուծակ քրեական ցակման մթերքների մասով եմ ես նշում, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր է առաջանում գերերի, որտեղ հիմնականում գերերի մեծ մասը, այդ համակցված գերերի մեծ մասը ներերկրում Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ մեզ մոտ չկա գերի արտադրման ժամանակակից արտադրամասեր, չնայած մենք հաստորեն մեր այս ծրագրով նաև նախատեսում ենք, եթե գերի արտադրման արտադրամասներ կառուցող լինի, նաև կընդգրկենք մեր այս ծրագրում կսուբսիդավորեն։ Բեռնափոխադրումների հետ կապված հսկայական դժվարություններ կան, ասում է Տիգրան Արստամյանը։ Այս ամենը չի կարող չազդել ոլորտում աշխատանքների համակարգմանը, բայց գյուղատնտեսության նախարարությունը շարունակում է հաստատված ծրագրերի իրականացումը։ Անցյալ տարի գործում է նաև այս տարի կգործի անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր, որի շրջանակներում անասնապահական ֆերմաները նույնպես էլեկտրաֆիկացում են լարային, արևային այդ համակարգերով, ինչպես նաև ջրարգացում է իրականացնում, այսինքն ֆերմայի ապահում մշտական ջրում։ Արդեն երկար տարի ներնախարարությունն իրականացնում է տոհմային կենթանիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման ծրագիրը՝ միտված տեղական նախիրի բարելավմանն ու մթերատվության բարձրացմանը։ Տիգրան Արստամյանը ներկայացնում է ծրագրի շահառու դառնալու կարգը։ Հայտատուն իր համայնք սպասար Գողանասնաբույժին է ներկայացնում հայտ նշելով գործնեայության իրականացման վայրի, պայմանների ու տոհմային կենթանիների պահանջարկի մասին տեղեկությունները, որոնք անասնաբուժական սպասարկման կայանների կողմից ներկայացվում են նախարարություն ասում է։ Արժեքի 50%-ը տրամադրում է պետության պետության կողմից։ Այս դեպքում, ասինքն ֆերմերը մենակ 50%-ն է վճարում։ Մնացած 50%-ը արդեն պետության կողմից է իրականացվում։ Իր 50%-ը հայտատուն վճարում է միանվագ ընկերություններին, առուվաճարքի պայմանագրերը կնքելու պահին, պարզաբանում է փոխնախարարը։ Իսկ թե ինչ ընկերությունների մասին է խոսքը, Տիգրան Արստամյանը նշում է, որ Արցախում կան տոհմային կենթանիների բուծում իրականացնող ընկերություններ, որոնցից է շահառուն ձեռքևերում կենթանիները։ Բարձր մթերատու կենթանիներ ունենալու համար մենք իրականացնում ենք արհեստական սերմնավորման ծրագիր, որի արդյունքում ունենում ենք ավելի որակյալ սերում։ Դրանից բացի գիտեք, որ մեր հանրապետությունում գործում է երկու տոհմային տնտեսություն եւ այդ տոհմային տնտեսություններից արտոնյալ պայմաններով կենթանիներ են տրամադրում ֆերմերներին, ասինքն այդ կենթանիների արժեքի 50%-ը սուբսիդավորում է պետության կողմից։ Եվ դա այս տարիների ընթացքում իրենց արդյունք տվել է, ասենք, եթե ժամանակին 1 կովի միջին կատնատվությունը 1200 լիտր է, այժմ արդեն մեր հանրապետությունում միջին կատնատվությունը 1 կովի 2500 2000 1600 լիտր է գազում։ Գյուղնախարարությունը ծրագրի շահառուներին որոշակի պայմաններ է առաջադրում։ Շահառուն պարտավորվում է տոհմային կենթանիների համար ապահովել փակ պահվածք 2 տարի ժամկետով, ընդ որում տոհմային կովը այդ ընթացքում պիտի սերուն տա։ Իսկ եթե շահառուն ձեռք է բերում տոհմային հոր, տոհմային մատղաշ եւ կամ տոհմային երինջ, պարտավոր է ապահովել 3 տարի փակ պահվածք։ Պայմանների խախտման եւ ամբողջության հետևանքով տոհմային կենթանու անկման դեպքում հայտատուների կողմից տոհմային կենթանու արժեքի սուբսիդավորված մասը ենթակա է վերադարձ վերադարձման պետական բյուջե, բացատրում է փոխնախարարը հավելելով, որ փակ պահվածքի դրույթը չի տարածվում Աբերդին անգուս եւ Հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային կենթանիների վրա։ Խոսելով այն մասին, թե շրջափակումից հետո անասնաբուծության ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերից օգտվող ցանկացողների թիվը չի աճել, Տիգրան Արստամյանն ասում է, որ հայտատուները քիչ չեն։ Անցյալ տարի ձկնաբուծարաններ հայտ եղել է, բայց չեն ընթացքավորել հայտը։ Այս տարի արդեն կան դիմորդներ, օրինակ Գիշի համայնքից կար դիմող Մարտագետի շրջանից կան դիմողներ, Գերանի շրջանից կան դիմողներ ձկնաբուծարաններ կառուցելու համար։ Իհարկե այս դեպքում նախնական հայտերը լինում են, որ մարդիկ ցանկություն են հանում, բայց ո ասենք չեն օգտվում ծրագրից, էլի, բայց կան արդեն սնկանոց ունենք մի հատ կառուցված մերս Բերքաձորում, իսկ մնացածը հիմնականում անասնաշենքեր են։ Կառավարությունն այս ծրագրերից բացի ընթացիկ տարում կիրականացնի արոտների կառավարման բարելավման ծրագիր։ Անցած ձմեռը ցույց է տվել, որ ցնցում մրցումային իրավիճակներին Պարենի ապահովման տեսակետից պատրաստ չենք։ Պետք է առնվազն կարողանանք ապահովել Պարենի ներքին պահանջարկը, ասում է փոխնախարարն ու վստահեցնում, այս ծրագրերի նպատակային ու հետևողական իրականացման դեպքում արդյունքներ կլինեն։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։